Bjetit profesionale pur, ah, fanëm, unë se dhe brevin zhë, Äh, äh, äh, einem günstigen Preis diese kompakte Aufnahme-Workstation besiegt viele Ausstattungsmerkmale des Roland Flaggstifts, wie sie per R-Klasse und äh, Leistung fachige Kontrollsoftware außerdem. Verlinkt zur <laughs> Integration von Videosur Verfügung.